بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شبهي آخرية آخری اگر اشتباه نکنه نمیدونم ولی شبهه آخری یا نه که رب داره به قبلي رب داره به شبهه ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط شبهش اینه میگه که بنی اسرائیل که کافر تکفیرشون نکرد حکم ارتداد در اونها اجرا نکرد موسی نگفت شما مرتدی پیامبرم بر این اصحابش تازه مسلمونم حکم ارتداد اجرا نکرد نگفت اینا مرتدن همون حدیث ذات و در سنن ترمذی جواب فالجواب ان تقول ان بني اسرائیل لم يفعلوا وكذلك الذين سال النبي صلى الله عليه وسلم جوابش خیلی راحت اونا گفتن اجازه از پیامبر خواستن دنبال دلیل بودن دنبال دلیل از شعر اجازه از خدا الله اذن لكم اجازه خدا دنبالش بودن خواستن این چنین تشریعی انجام دادن ندادن مشک شدن نه گفتن این چنین چیزی ما میخوایم فقط خواستن دنبال دلیل بودن مثلا من بهتون میگم مثال خداوند اگر از ما خواسته بود سجده بکنیم به یک شخصی به فردی به پیامبر سجده بکنیم صلی الله علیه و سلم سجده ما درست بود یا درست نبود درست بود باید میکردیم چون خدا از ما خواسته بود سجده به غیر خدا میگه شرک نیست میگیم شرکه ولی که خدا اجازه داد اینجا و این مسئله را استثناء قرار داد همونطور که ابلیس خداوند گفت که چی به آدم سجده کن هرچند که سجده انواع داره سجده تعظیم داریم سجده عبادت داریم و در شرع ما هر نوع سجده ای جز سجده عبادت محسوب میشه در سر ما این عبادت خاص خدا انجام میشه برای غیر خدا درست نیست به خاطر همین امام ابن قیم میگه سجده کردن به پیر و شیخ و مرید شرک اکبر مخرج از مله هست میگه نه من قصد سجده رو ندارم قصد تعظیمش رو دارم من که پیشانیمو نگذاشتم میگیم خم کردن خودت سر گذاشتن به زیر پای اون اون شیخ و پیر این کاری که مال خداست برای غیر خدا داری انجام میدی فرقی نمیکنه این تبدیل این اعتقاد تبدیل به فعل شده اینجا اعتقاد اعتقاد که نداشتن اینها دیدن این چنین چیزی از رسول الله صلی الله علیه و خواستن ولا خلاف ان بنی اسرائیل لو فعلوا ذلك لكفر اگر انجام میدادن منتظر وحی نبودن از موسی نمیخواستن اگر اون کار را انجام میدادن بدون شک چی بودن کافر میشدن همونطور که وقتی که اون گوساله را پرستیدن مشرک شدن ولا خلاف ان الذين نهاهم النبي صلی الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات انوات بعد نهي لكفروا صحابه ما قبل خلاف امر رسول الله درخت متبرکه مثل ذات انوات مشرکین که بهش تبرک میجستن قرار میدادن اونا مشرک میشدن و هذا هو المطلوب ولكن هذه القصه تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها باید بترسیم از وقوع در شرک یکی از ما شاید در شرک بیفته و خودش احساس هم نکنه تازه مسلمونن رسول الله زنده است الله وسلم بلی اسرائیل این همه سال با موسی بودن لبس براشو پیش اومد اشتباه براشو پیش اومد یک فعلی که شرک ندونستن که شرکه تبرک به درخت پیامبر خدا زنده است 23 سال داره دعوت میده اینا نمیدونن که تبرک به درخت عمل مشرکین نباید انجام بدن بنی اسرائیل هم سوال به موسی بودن نمیدونستن که این کار فعلشون شرکه فتفید التعلیم و تحرز باید انسان برحذر باشه باید انسان یاد بگیره و معرفت ان نقول الجهل التوحید فهمنا هذا من اکبر الجهل ومكائد شیطان بدترین و نیرنگ شیطان اینه که انسان بگه توحید من فهمیدم صحابه رسول الله هم توحید رو نفهمیدن در اشتباه افتادن پس این جهله این جهالاته این گمراهیه وقتی که یک شخص بگه من توحید رو فهمیدم و اکتفا بکنه به اون چیزی که از توحید یاد گرفته و ایضا این قصه و از برداشت از قصه چیه ذات و انوات و تفید و تفید ايضا ان المسلم المجتهد الذي اذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته انه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر یک کسی کلمه کفری رو بگه ندونه ندونسته اگر یک شخص بهش تذکر بدن بر همونطور که بنو اسرائیل بهشون تذکر داد موسی برگشتن همونطور که اصحاب رسول الله تذکر داده شدن برگشتن این نیاز بشی داره تذکر داره کسی که برمیگرده ما باش مشکل نداریم و تفید و تفید ايضا انه لو لم فإنه يغلظ عليه الكلام تغلیظا شديدا كما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم باید با غلظت با تندی با کسی که چنین کاری انجام میده باید برخورد کرد باید در مقابل شرک آسون بگیریم نه اختلاف توش نه بذار نه رهاش کن تو امر توحید دیگه تو, تو توش دیگه تدرج نیست که بگیم نه اینو بذار به بعدن الان فعلا بیا بذار نماز بخون نه اولین چیز توحید اولین چیز تحذیر از شرک اول توحید اول توحید و اصلاح کن بعد بیا به نماز بعدم بیا به نماز پس این امر مهمیه که باید دعای در این مسئله نیست این نه امر اختلافیه بذار الله اینا نمیدونم تو جاهلیت بودن نه بذار الله دلشون دست بیارم نه تو این امر دیگه شوخی نیست ولی للمشرکین شبهة الاخرى شبهة بعدی یقولون إن النبي صلی الله علیه و سلم انکر علی أسامة رضی الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها أسامة ما يقصر قفتي شخص لا إله إلا قفت وركش قال شققت عن قلبه همچی رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله تا وقتی که شهادت میگن من قتال میکنم میجنگم يعني. تا اون که اون اشخاص تابع دین من بشه و شهادت رو بگن پس اینها که شهادت میگن چرا ما اونها میجنگیم اینا که گفتن الان شهادت چرا پس با اونها میجنگیم ما و مراد هؤلاء الجهل ان من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل منظور اینها اینه که یک شخص شهادت این گفت لا اله گفت هر کفری زندقه الحادی هر کاری خاص انجام بده و با اون کار تکفیر نشه که قبلا جواب هفت جواب داد اونجا حکم احکام مرتد و غیر و غیر جواب داد فیقال بازم جواب دیگری میده اینجا فیقال لها اولاء الجهلة المشرکین جهال مشرکین جوابشو معلوم ان رسول الله قاتل اليهود و هم یقولون لا اله شک داشتیم که یهود لا اله میگفتن میگفتن ولی که رسول الله صلی الله علیه و را کشت دخترانشون هم کنیز گرفت صفیه هم همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم یهودی بود آزادش کرد و باهاش ازدواج کرد کنیز بود آزادش کرد و باهاش ازدواج کرد لا اله الله هم میگفتن پیامبران خدا را قبول داشتن تورات را قبول داشتن ولی کن چی اقرار به, شهاد... به پیامبری رسول الله را نمیدادن و ان اصحاب رسول الله قاتلوا بنی حنیفه قبل ما ينشد اتباع مسلم كذاب وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلون ويدعون الاسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار اینا همه وجوه قبلا گفته شد اینا همه تکفیر شدند با چی با اینجور که نماز روزه رو هم داشتن و هؤلاء الجهل مقرون ان من انکر البعث کفر کسی بعث رو اینکار بگه من ارکان اسلام و ایمان قبول دارم ولی ایمان به روز آخرت رو قبول ندارم کافره و قتل ولو قال لا اله الا الله کشته میشه هرچن لا اله الا الله بگه و ان من انکر شیئا من ارکان الاسلام کفر و قتل ولو قالها کسی که لا اله الا بگه و چیزی از ارکان اسلام را انکار بکنه تکفیر میشه و کشته میشه فکیف لا تنفعه اذا جحد شیئا من الفروع وتنفعه اذا جحد التوحید الذي هو اساس دین الرسل و رأسه چه به دردش میخوره شهادت این نمازش روزش در صورتی که در توحید خداوند شریک به خدا قائل بشه در اون چیزی که خاص خداوند برای خداوند شریک قائل بشه چه به دردش میخوره فروع فرع نماز روزه فرعه اصل چیه توحیده وقتی که تو اصل نداری فرع به درد چی میخوره زکاتت به درد چی میخوره روزت به درد چی میخوره اصل چیه شهادته که با اون وارد اسلام میشی تو رأست خرابه اصلت خرابه فرعت به درد چیت میخوره مادامی که توحید اصلاح نشه فرع تو شب روز زحمت بکش بگو نماز بخون زحمت بکش روزه رو به اونها یاد بده ولی توحید داشته باشی به دردت نمیخوره اعمال تبا تورا میشه ولكن اعداء الله ما فهموا معنا الاحاديث ما فهموا معنى الاحاديث معنای حدیث رسول الله رو نفهمیدن جواب اون شبهاتی که آوردن فاما حدیث اسامه رضی الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله اسامه با شک اون شخص را کشت ناقضی انجام نداده بود شخص را گفت نواقضی از نواقض اسلام را انجام نداده بود اسامه شک کرد که این شخص از ترس داره این کلمه را میگه با گمان او را کشت نکنید این باب باب مهمیه بحث گمان و قرائن باب عظیمیه یعنی راحت خیلی ها راحت این فلانی جاسوسه این فلانی منافقه راحت حکم میدن این امر راحتی نیست امر سختیه حاتم بن ابی التهاب من قصهشو تو بحث تکفیر گفتم وقتی که عمر بن خطاب گفت یا رسول الله انه منافق دعني اضرب عنقه قال لا منافق گردنشو بزنم قرائن امام شافعی میگه قرائن دلالت بر این میداد که این کفرش کفر نفاق اکبره بر علیه اسلام و مسلمانا بود توتعه کرد نامه نوشت به مشرکین توطئه بود علیه اسلام ولی که رسول الله گفت نه بذارید حاطب خودش بیاد حرفشو بزنه قال یا رسول الله ما فعلته ردتا عن الاسلام ما من مرتد نشدم ولكن چی مالی خانواده داشتم شما همه قوم خیش داشتید میتونستید خانوادهتون پناه بدید من نه امام شافعی رحمه الله میگه اینجا عذرش ناپسنده و احتمال داره که توجیه دیگری هم داشته باشه بدتر از این توجیه این توجیه نیست قابل قبول نیست ولی که توجیهات دیگری هم شاید داشته باشه ولیکن کان قول قوله احتمال هست از باب ردت احتمال هست از باب فسق احتمال هست از باب دنیا انجام داده باشه همه احتمالات هست ولی که چون خودش گفت من از باب ردت انجام ندادم دیل فروشی نکردم رسول الله حکم چی داد به قول خودش قرائن قرائن نامه می بر علی اسلام و مسلمان میگه قرائن رسول الله عمل نمیکنه پس ما حکم بر افراد با قرائن نمیدیم این باب سختیه ان بعض ظن اثم با گمان نیست اگر با گمان گفتی که فلانی با فلانی دیدم زنا کرد یا اگر هم خودت تنهایی ببینی یا اینکه خودت و برادرت و پدرت هم ببینی قابل قبول نیست تا اینکه چهار تا شاهد باشه قرائن چیه جایی خودت هم میبینی قابل قبول نیست گواهت برای خودش چهار تا گواه میتراشه میگه که نه بله من دیدم و شنیدم پس در نتیجه فلانی منافق و جاسوس و کافر و مرتد و منافقه اجرای احکام با قرائن و با نمیدونم با اون عدل تراشی ها و توجیهات ما نیست و الرجل اذا اظهر الاسلام وجب الكف عن حتى يتبين منه ما يخالف ذلك شخص مادامی که شهادت میگه ما کاری بهش نداریم تا وقتی که اسلامش رو نقض نکنه ما مشکلمون کجاست شما دارید اسلامتون رو نقض میکنید میگید ما مسلمونیم ولی ذبح به غیر خدا میکنید وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا جهاد ميكوني جهادتون به جای خودش ولی چی تبین و تثبت بکنید اینطوری نیست وقمان رو مردم حق بکنید سر ونهار رو فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل أجر بعد زؤون بما واضح شد که مسلمان نشده فقط بخواد خودشو فنا بده اون وقت ما رو میکشیم لقوله فتبینوا ولو كان لا يقتل اذا قالها لم يكن للتثبت معنا اگر به مجرد این مثلا کشته میشد دیگه چه معنا داره که خداوند میگه فتبینوا تثبت بکنید اگر اگر تثبت معنا نداشت تحقیق معنا نداشت در امرش چرا خدا میگه مهلت بهش بدید تثبت بکنید در امرش پس شخص کشته نمیشه با کلمه شهادت تا اینکه نقیزش بیاد اگر نقیزش اومد بعد از تبین فتبینو اینجا هست که چی گردنش رو بزن نگاهش هم نکن تو جنگ و بحث جنگ اذا تو فی بحث جهاد در جهاد اگر نقیزش رو دیدی دیگه اونجا چی اونجا دیگه حق با تو هست اون باید گردن زده بشه پس این آیه دلالت بر چی داد این دلیلی که آورده بود به نفعتون بود بر علیهتون بر علیهتون بود به نفعتون نبود قصه اسامه به نفعتون نیست چون آیه قرآن در سرابس نازل میشه چون خداوند از ما تبیین خواست و نتیجه تبیین هم اینه که یا حق یا ناحقه یا به حق مسلمان شده یا به ناحقه یا واقعا اونطوری که تو میگی اسامه درسته و كذلك الحديث الاخر وامثاله معناه ما ذكرت امرت ان قاتل الناس مثل همین میگه فان فعلوا رسول در ادامه امرت ان قاتل الناس چی میگه در ادامه فان فعلوا ذلك عفو منی دماءهم اگر گفتن انجام دادن ملتزم شدن به شهادت نماز و روزه رو خوندن انجام دادن اونجا هست که چی در پناه شدن خونشون در پناه شد در پناه اسلام بودن دیگه ما حق نداریم اونها را بکشیم معناه ما ذكرت ان من اظهر الاسلام التمحي وجب الكف عنه الا ان يتبين منه ما يناقض ذلك تا وقتی که نقیز نقض نکنه توحیدش ما حق کشتنش نداریم والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله وقال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله هو الذي قال في الخوارج اينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة يعني إذا شما نگاه بکنید به حال خوارج حتى که شأن خوارج کافر اختلافه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم در شأن خوارج با وجود که نمازمون در مقابل نماز اونها را تحقیر میکنیم رسول الله میگه اگر اونها بیان قیام بکنن بر علیه ما مسلمان ها گردنشون رو میزنیم نگاهشون هم نمیکنیم همونطور که قوم عاد خدا هلاکشون کرد اینا رو هلاک میکنیم سگان جهنمن خوارش اونایی که تکفیر میکنن تکفیری ها سگان جهنمن کلاب اهل النار اینما لقیتموهم فاقتلوهم در جنگ جایی جهادی برپا شد اولین کسانی که باید سر زده بشن همین خوارجن فلم تنفعهم لا اله الا الله لا بدردشون دردشون خورد نه باید گردنشون زده بشه ولا کثرت العباده اون عبادت زیاد تحقیر نمازمون در مقابل بدردشون خورد نه ولا ادعاء الاسلام به هم ادعای اسلامشون شعارشون ان الحكم الا لله لما ظهر منهم مخالفت الشریعه چون مخالفت با شریعت کردن مؤمنین رو تکفیر کردن حکام را تکفیر کردن ما دستور داده شدیم که چی با آنها به قتال بریم به جنگ بریم و با آنها بجنگیم و در جنگ سر آنها را بزنیم با این وجود که چی اهل نمازن اهل روزن هم میگن و كذلك ما ذکرنا من قتال اليهود و قتال الصحابه رضی الله عنهم بنی حنیفه همچنین در اون مسئله جنگی که صحابه با یهود داشتن و با بني حنیفه رسول الله ويهود داشوا بني و وكذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو بني المصطلق لما اخبره رجل منهم انهم منعوا الزكاه یکی از میاد میگه که بر مسترق نمیخوان زکات بدن حتى انزل الله یا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الايه وكان الرجل كاذبا اون شخص درو گفته بود اونها مانع زکات نبودن اینجا هست که خداوند از ما تبیین خواست یعنی چی یعنی اونها اگر واقعا مانع زکات بودن باید چی اون شهادته نشون اون اسلامشون به دردشون نمیخور اگر منع زکات کردن رسول الله صلی الله علیه و میرفت که با آنها بجنگه ولی رسول الله صلی الله علیه و با اونها نجنگید چرا چون بعد از تبیین واضح شد آشکار شد که اون شخص دروغ گفته کل هذا يدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم في ما ذکرنا. از این حدیث منظور رسول الله واضحه منظور رسول الله اینه که شخص کشته میشه مادامی که نقیزش انجام نده اگر نقیزش انجام داد گفت زکات نمیدم روزه نمیگیرم باید کشته بشه طبق این احادیث و این آیاتی که گفته شد ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا اینجا اومدن حکم درباره استغاثه قیاس گرفتن بر حدیث شفاعت در روز آخرت میرن کمک میخواهن از آدم که تو بیا شفاعت کن میرن پیش نوح تا میان پیش پیامبر صلی الله علیه و خب میگن اینجا مردم رفتن کمک خواستن از پیامبر استغاثه یعنی کمک خواستن خب اینجا مادامی که این استغاثه تجویز شد در اون روز پس استغاثه در این روز هم از اونها درسته قیاسشون درسته میگیم قیاس مع چرا اونجا زندن همه زندن قیاس از حی از حی درسته همه زنده میشن دیگه اینجا قیاسمون بر چیه زنده از مرده قیاس قیاسمون درسته میگیم نه قیاسمون مال چیه فارقه تو داری از مرده میخوای نه که از زنده تو کمک از زنده بخوا کسی مانع نیست ما کمک از چی داریم ما کمک از چی مشکل داریم از مرده خواستن استغاثه از مرده جوابو ان تقول سبحان من طبع على قلوب اعدائه پاک منزه خداوند دیگه مقدر کرده قلب این اشخاص پلم بشه بسته بشه قفل بشه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها ما كما خاصنا از مخلوق در چیزی که توان داره مانعش نیستیم از رسول الله خاص که دعا بکنه مشکلی نداریم كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه موسى عليه السلام اون کسی که بنی اسرائیلی بود بر دشمنشون از آل فرعون کما خاص مشکل داشت نه زنده بود موسی موسی هم انکار نکرد اومد به کمکش ما مشکل نداریم در اینو استغاثه از زنده از زنده ما مشکل نداری اون چیزی که توانش برسه نه در اون چیزی که توانش نمیرسه و کما یستغیث انسان باصحابه فی الحرب و غیره فی اشیاء یقدر عليها المخلوق رسول الله صلی الله علیه و اصحابش کمک خواست که برن به جنگ بله حتی رسول الله از هم کمک خواست بعضی میگن چطور این کشورهای عربی از آمریکا کمک میگیرن فلان میگیرن اینا موالات با تواقی دارن کمک خواستن کمک خواستن رسول الله صلی الله علیه وقتی که از مکه خواست بیاد به مدینه اتخذ خریتا مشرکن برای اومدن به مکه یک راهنمای مشرک کمک گره برای برای که راهنماییش بکنه ازش کمک خواستن که راه را بهش نشون بده کمک خواستن چی میخواد مالی باشه رسول توفی و درعه مرهون عند یهودی درعش مرهون بود پول قرض گرفته بود از یهودی و مشکل داره حدیث در صحیحینه کمک مالی گرفتن یا کمک مادی گرفتن کمک حسی گرفتن در جنگ در چیزی که توانش میرسه ما مشکل نداریم این موالات نیست سوال منم مسلمون مسلمونی میاد به جنگم شخص یهودیه کنار کنار خونم همسایمه مسلمون میاد به جنگم یهودی صدا میزنه یهودی بیا به کمکم این مسلمون میخواد ما رو بکشه با هم هم پیمان میشیم هم دست میشیم بعد اون مسلمون رو میکشیم اینجا کمک خواستن من موالات یهودیه نه موالات نیست حالا چه حربی چه غیر حربی من کار ندارم در حربی و در جنگ و در چه موقع باشه نباشه به تفصیل اون قضیه کار ندارم ولی خب من تصورشو دارم میگم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان بعد ستا بين يدي الساعه موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاس الغنم بعد سبس آخرش میگه فستصالحون الروم ستصالحون الروم فيقدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية وكل تحت كل غاية عشر الف جنده تا آخرش که خود خودتون حدیث رو میدونید مصالحت میشه پیمان میشه بین مسلمانات که هست و بین مشرکین با دشمن مشترکی که بین مسلمانان هست میجنگن خب اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبری که در آینده میده و اون شخصی که میاد به اسم مهدی مناجی هست حکم این استعانت جستنش و هم پیمان شدنش حکم چیه نمیخواد رسول الله مجاب بهمون برسونه و نحن انکرنا استغاثه العباده التي يفعلونها عند القبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى ما توسل جسر از اون ولی که نیست بهش توسل بجوییم یا اون پیری یا اون پیغمبری یا اون که توی زیر خاط خوابیده ما این استغاثه و کمال خواستن و خواستن که ما این را شرک میدونیم اذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم, يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة از زندگی ما خواستن در اون چیزی که میتونه ازشون دعا خواستن که از آدم معجزه نخواستن دعا خواسته ان تأتي عند رجل صالح يجالسك يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته این محل اشکال نیست الشخص زمزم بهم دعاء إبراهيم وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره هیچ وقت صحابه نرفتن پای قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نخواستن بل انکر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه بنفسه حتی سلف انکار کردن که کنار قبر پیامبر صلی الله کسی دعا بکنه دفع میکردن میزدنش که کسی کنار قبر پیامبر دعا نکنه حتی تا جایی که امام زین العابدین شخصی هی میاد دعا میکنه میاد سلام میکنه بر رسول الله صلی الله علیه و میاد سلام میکنه یک بار دو بار بعد یکی ناراحت میشه میگه میگه که چرا اینقدر میایم میگه میام سلام میکنم سلام تو بر پیامبر خودش گفته سلام بکنید و که والله الا انت والذی بالاندلس لسواء توی که اینجا یه شخصی که در اسپانیا اندلس هست با هم فرقی نمیکنید چرا چون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن ملائکه سیاحون در روی زمین هستن که میچرخند در مجالس ذکر و سلام و سلام مسلمان ها را بر من عرضه میکنن فرقی نداره چه اینجا چه اونجا نه میکردن نمیذاشت کسی قرار قبر پیامبر هی بیاد سلام بکنه ولهم شبهه اخرى هی قصه ابراهیم عليه السلام لما القیه في النار اعترض له جبریل في الهوا فقال الك حاجه ابراهیم علیه السلام میگه در هوا وقتی که روی منجنی پرتابش کردن در آتش جبریل اومد در هوا بهش گفت آیا حاجتی داری نیازی داری فقال ابراهیم علیه السلام اما الیک فلا به تو نیاز دارم قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم یعنی اگر استغاثه اینجا کمک گرفتن ابراهیم از جبرئیل شرک بود ابراهیم نباید اصلا نباید جبرئیل میباید این چنین مسئله ای را طرح میکرد به ابراهیم نباید جبرئیل میگفت اگر فعل ابراهیم اینجا شرک میشد که از جبرئیل میخواست این کمک گرفتن اگر شرک بود جبرئیل نباید پیشنهاد میداد اصلا به ابراهیم علیه السلام بازم نگاه کنید قیاس جبرئیل زنده است نیست زنده است جبرئیل توانشو داره ابراهیم را بلند بکنه از اینجا توی هوا به جای دیگه منتقلش بکنه یا نه تو جنگ بعد نمیمدن ملائکه جبرئیل و غیر نمیمدن گردن مشکین رو نمیزدن مگه میزدن نمیزدن توانشون دارن اینجا در چیزی که توان جبرئیل میرسید جبرئیل خاص یا در چیزی که توانش نمیرسید در چیزی که توانش میرسید فالجواب ان هذا من جنس شبهه الاولى مثل شبهه اولی هست فان جبرئیل علیه السلام عرض عليه ان ينفعه بأمر امر عليه در اون چیزی که میتونه توانشو داره خدا بهش این قدرت رو داده از خودش نداره خدا بهش این قدرت رو داده فانه كما قال تعالى شدید القوى قوت الشديد یعنی توانش بزرگه فلو اذن الله له ان ياخذ نار ابراهيم وما حوله من الارض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل اگر آتش رو میخواد بلند بکنه چه ابراهیم چه آتش میتونه آتش رو کلا بلند بکنه و جای دیگر پرت کنه ولو امره الله ان یضع ابراهیم فی مکان بعيد فعل اگر ابراهیم هم بلند میکرد میتونست ولو امره ان یرفعه الى السماء لفعل اگر میخواست به آسمانش ببره همونطور که عیسی را بردن و عیسی رفت به آسمان ها بر رفعه الله الیه اگر خدا میخواست میشد خدا بهشون این توانو داده بود خب آلبانی این روایت کمک خواستن از جبرئیل بوده تضعیف کرده آلبانی رحمه الله ملائکه ملائکه خداوند کاری که انجام میدن اون کرامتی که در حق مؤمن انجام میدن به داد مؤمن میرسن باید دستور خدا باشه توش ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه محکم متشابه متشابه کسانی که استقامت کردن در راه حق توحید فرشتگان نازل میشن چرا شد متشابه متشابه شد در این که شخص بگه من استقامت میکنم فلان میکنم فرشتگانم میان حتما نه فرشتگان خودشون نمیان اینجا درست گفته فرشتگان میان ولی چطور میان مهمه به امر خودشون نمیان بلکه به امر کی میان به امر خدا میان کرامت به امر خداست نه به امر خودت نه اینکه خودت بخواهی کرامت دار میشی نه اون خدا هست که اون کرامت را بخواد برای کسی که بخواد میده خاطر همین خداوند میگه و ما نتنزل الا بامر ربك جبرئیل میگه به پیامبر صلی الله علیه میگه ما نازل نمیشیم مگر به امر کی پروردگارت الا بامر ربك این محکمه له ما بین ایدینا و ما خلفنا و بین ذلک هر چی که داریم دست خداونده ما بدون اجازه خداوند کاری انجام نمیدیم این مسئله خیلی مهمه که ما بین آیات تشخیص بدیم بین محکم و متشابهش خصوصا در بحث کرامات خصوصا در بحث اینجا که بحث کرامتی که برای ابراهیم خلیل الرحمن بود عليه السلام وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقرضه او يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذه ويصبر حتى يأتي الله برزقه لا منة فيه لأحد شخصیت محتاج فقیره پول لازم داره بدهكار مثلا ميجي به من بدهكاري تو بدم نعم نه خودم زحمت میکشم بدهی میدم میخوام بینیاز از مردم باشم خدا بهم کمک میکنه این شخص مشرکه نه مشرک نیست این در توانش بود اومد گفت که اگر میخوای بهت کمک میکنم گفت که نه نه نمیخوام فعین هذا من استغاثه العباده این چه ربطی داره با استغاثه عبادت او والشرك استغاثه شركي چه داره با هم دیگه لو كانوا يفقهون اگر الله فهم و درک ولنختم الكتاب ختام الكتاب الحمد لله خاتمه الكتاب رسیدیم قال ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم تفهم, تفهم بما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة لكثرة الغلط فيها فنقول يك خطأ بحثهم يك مسألة خارج از اون مسئله جداگونه از باب تذکر میگه بهش میپردازیم چون خیلی اشتباه توش میکنه فنقول لا خلاف ان التوحید لابد ان يكون بالقلب واللسان والعمل شک نیست توحید با قول با عمل با جوارح درسته الايمان قول وعمل ونیه فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما اگر یکی از اینها خلل درش و شرک اومد درش چه در توکل باشه اعمال قلب چه در اعمال جوارح و چه در اعمال زبان شخص مشرک میشه فان عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما فإن عرف التوحيد كسي توحيد رب دونه و عمل به توحیدش عمل به توحیدش بره از مرده توسل بجويه بره ذبح بكونه معاندات بكونه ان شخص كفرش كفر فرعونه كفرش كفر ابليس وامثالش وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق خير اشتباه میکنن توش میگن قبول دارن که حرفتون حقه حرفتون درسته ولكن لا نقدر ان نفعله نمیتونیم انجامش بدیم نمیتونیم این کاری که با و اجدادمون میکنن دست ازش بکشیم ولا يجوز عند اهل بلدنا الا من وافقهم وغير ذلك من العوز میارن مردممون مثل چیزی که بهانه که هرقل اگر من مسلمان بشم این کشیش ها مرا میکشن به این بهانه اومد چی اومد تسلیم امر اسلام نشد و نامه رسول الله را رد کرد ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكف يعرفون الحق إن مسكين میگه ندونسته أن إبليس وأن فرعون حقيقة رو دونسته توحید رو قبول داشته همونطور که خداوند فرعون میگه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم يقين داشت نسبة به ففرعون فرعون قال رب بما اغويتني پروردگار قبول ولم يتركوه الا لشيء من الاعذار كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وإنها أن غالبا يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من العذار همم توجيه میکردن يعني برای شرکشون توجيه مكاذا مثل هراق توجيه مكاذا میکشن كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا بأين شرکشون اومدن دنیا را به دست بیارن دنیا را بخرن به خاطر دنیا بود همش بهانه دنیویه نمیخوان دنیاشون از دست بده نمیخوان جانشون از دست بدن و غیر ذلك من الآیات قوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم حق را میدونن ولی که نمیگن به مردون فان عمل بالتوحید عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق نکنید حالت اول جحود انواع کف ما داریم کفر انکار داریم مثل انکار مثل ابلیس ابا و استکبر ابا استکباره کفر استکبار ابا و استکبر و کان من الكافرین کفر جحود داریم جحود داریم و جحدو بها و استیقنت انفسهم بحث فرعونه فرق ابلیس با فرعون در چیه چرا اونجا شد ابا و استکبار اینجا شد جحود کنفرانس تکفیر کسانی که بودن قبلا من گفتم کفر انکار با قلب و زبانه کفر جحود کفر جحود کسی که با قلبش مسلمان بشه و با زبانش کافر بشه با زبانش کافر بشه کفر انکار با قلب و زبانه ابلیس قلبا این سجده را قبول نکرد حاضر نشد سر به سجده بزنه نه قلبا قبول داشت و نه هم با زبان اقرار کرد فرعون قلبا قبول داشت دعوت موسی دعوت حق را قبول داشت ولی چی جحود کرد به خاطر همین کلمات جای خودش این عبارت ها این کلمات جای خودش معنای خاص خودش داره خدا گفت و جحدوا بها واستيقنت انفسهم کفر داریم کفر عناد کفر عناد مثل اهل کتاب یعرفونه کما يعرفون ابناءهم مثل اینجا که داشتیم یعرفونه کما یعرفونه ابناء عناده اسباب و کف داریم کفر نفاق مثل کفر کی عبدالله بن ابی و امثالشون از منافقین که ایمان به آخرت را قبول نداشتن و تظاهر به اسلام را میکردن خب فان عمل بالتوحید عملا ظاهرا مثل منافقین بیان عمل ظاهر اسلام رو انجام بده و هو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه بقلبش هم اعتقاد نداره بس ابلیس فهو منافق وهو شر من الكفار این شخص از کفارم بدتره بیاد عمل مسلمان رو انجام بده ولی مسلم را قبول نداشته باشه ایمان به روز آخرت را قبول نداشته پیامبر را به عنوان پیامبر قبول نداشته باشه و هو شر من الكفار کافر الخالص كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف ما لخوف نقص دنياه او جاهه او ملكه بخيل از مردم میینه بخاطر خاطر اینکه از ملکشون میترسن مثل قضیه هرق رو بیان کرده بخاطر خاطر ترسی از اینکه جاهشون مقامشون زیر سوال بره نحق رو انجام میدن کفر و شرک رو انجام میدن و ترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا ظاهرا انجام میده باطن قبول نداره فاذا سالته عما يعتقده بقلبه اذا هو لا يعرفه حقیقت توحید نمیدونه ظاهر با ماست ولی توحید رو نمیدونه ولكن علیک بفهم آیتین من کتاب الله تو برای اینکه منافق نباشی تو برای اینکه هرقل نباشی تو برای اینکه فرعون نباشی تو برای اینکه ابلیس نباشی چهار تا مثال برای چهار تا انواع کفر کفر استکبار کفر جحود کفر عناد و کفر نفاق به خاطر اینکه در این چهار نوع کفر نیفتی باید بفهمی اولا اولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم اول بفهم اونایی که با رسول الله بودن اصحابی که تازه مسلمان بودن با یک شوخی از اسلام خارج شدن بدون با یک شوخی خارج شدن اسلام شوخی با کسی نداره فاذا تحققت ان بعض الصحابه الذين غزوا الروم جنگ تبوک رفتن به جنگ رومیان رفتن مع رسول الله کفروا به سبب کلمت قالوها على وجه مزحی بخاطر یک مزح شوخیشون کافر شدن تبین لك ان الذي يتكلم بالكفر بیت واضح میشه اون کسی که کلمه کفر رو میگه بهش اعتقادم داره و یعمل به و عملا بهش میکنه خوفا من نقص مال او جاه او مدارات لاحد اعظم ممن يتكلم بكلمه یمزح بها یعنی این کسی که شرک رو انجام میده از ترسش و یا قبول داره قلبا قبول داره و بهش عمل میکنه این شخصش از باب اولا کافره و شخصی که با مزح کافر میشه با شوخی کافر میشه اگر قرار این چنین شخصی کافر بشه از باب اولا کسی که چی اعتقاد داره و عملم میکنه از باب اولا این کفرش چیه عناده الايه الثانیه قوله تعالى من كفر بالله بعد من بعد ایمانه الا من و وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرها من كفر بالله بعد من بعد إيمانه بعد از ایمانش کافر شد مگر یک حالت الا من اكره وقلبه مطمئن اكراه بشه كلمه كفر رو بگه ولی قلبش مطمئن باشه وقلبه مطمئن ولكن من شرح بالكفر صدره وای بر کسی که کفر قبول داشته باشه شرک را قبول داشته باشه اون کسی که شرک را قبول داره کفر را قبول داره اون شخص چیه مشرک و کافره الآیه فلم يعذر الله من هؤلاء الا من اكره مع مع كون قلبه مطمئنا بالایمان قلبش مطمئن کلمه کفری را از باب چی میگه از باب اکراه میگه نه اینکه از مقامش میترسه بر مالش میترسه خیلی الان علمای روزمون به خاطر جاهشون امام جمعه است به خاطر پولشون میترسن کلمه کفر بگن میرن به زیارت این زریح و اون زریح و اون ولی و اون پیر چرا چون میترسن از مقامشون چون میترسن زندان بشن این این اکراه نیست اکراه وقتی که گردن شمشیر بزنن سر سرت رو بخوام بزنن اونجا این اکراه ها. اکراه بر مرگ، نه اکراه بر زندانی نه اکراه بر جاه کارت امام جمعه را ازت بردارن نه اکراه بر این که تو رو کنار کنن زندانت بندازن این اکراه نیست این اکراه نیست اکراه اونه که سرت بخوان بزنن و اما غیر هذا فقد کفر بعد ایمانه غیر از این غیر از این کسی که قرار گردنش بزنن غیر از این اون کافر بعد از ایمانش سواء فعله خوفا از ترس ترسی که زندونش بندازن او طمعا یا اینکه سمع داشت در اون مقامش فسش او مداراتا لاحد یا از باب چابلوسی او مشحتا بوطنه یا به خاطر وطنیتش به خاطر کشورش او اهله بخاطر خانوادهش او عشیرته او ماله مالش خانوادهش او فعله على وجه المسح یا اسباب شوخی او لغیر ذلك من الاغراض الا المكره هر سببی از این اسباب كفر مخرجات من الناس الا هيك مكره باشه فالايه تدل على هذا من جهتين اذ دو جهت داد در كفر إنجنين اشخاص يك اول که گفت قوله الا من اكره فلم يستثني الا من اكره اولی که مستثناء كرد مكره مكره برقات ومعلوم ان الانسان لا يكره الا على العمل والكلام والفعل لا عقيدة القلب عقيدة القلب فلا يكره عليها احد کسی بر قلبش اعتقادش که اکراه بر زبانش اکراه میشه تو قبول داری توسل به مرده فرق بین تو هست و بین اون شخصی که مکره میشه گردنش میخوان بزنه برای کلمه کفر تو قلبا قبول داری دفاع میکنی سنگشو به سینه میزنی تو دعوت به سوی اون میدی اون شخصی کلمه کفر رو میگه اون به خاطر جانشه قلبش قبول نداره قلبش مطمئن به ایمانه دوم میگه ذلك بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره اینها اینهایی که کفر را بر ایمان ترجیح دادن دنیا را ترجیح دادن بر آخرت اینها فعل اینها این بود فصرح ان العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين او محبه الكفر وإنما سببه أن له في ذلك حظا حظوظ الدنيا فآثره على الدين والله أعلم اینجا بخاطر خاطر اعتقادش نبود بخاطر جهلش نبود بخاطر خاطر بغض دین نبود که کافر شد این شخصی که الان مکرهه اینجا بغض دین درش نیست جهل در اعتقاد نیست محبت کفر نیست بخاطر خاطر چیه به حب دنیا هست کفر رو میگه کفر رو انجام میده به خاطر دنیا این شخصی که نداره سبحانك الله وبحمدك وصلى الله على محمد وعلى آل محمد